කරණීයමට්ටකුසලේන යන්තං සන්තං පදම්මබිසමච්ච සකෝජූච සූජූච සුවචෝ චස්සමුදු අනතිමානී සන්තුසකෝච සුභවෝච අපක්කිචෝච සලහුකවුත්තිී शान्तिन्द्रियोच निपकोच अपङ्गभो कुलेषु अननुगिन्दो न च कुन्दं समाचरे किञ्चीयेन विनुपरे उपवदेयो सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सम्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचिपानभूतत् ติตสาวาทาวราวาอนาวเสสาดีหาวาเยมหันตาวามัจิมารสกาอนคตุลลาดิทาวาเยวาดิทาเยชดูเรวสันเตอวิดูเรบูตาวาสัมบเวสีวาสัมเบสัตตา भवन्तु सुखितात्ता na paro param nikumbete na naatimanjete katančinam kimči bhyaro sana patighasanya na anya manya dukham vichayye mata yatha niyam puttamayusa ekaputtamanurakhe evampi sabbabhute sumanasam bhavaye aparimanam metta ताञ्च सब्बलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदाङ्गदोच तिर्यञ्च असम्बादम् अवेरम् असपत्ताम् स्थितां चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतः विगतमिन्दो एतं सतिम् मदित्थय्ये ब्राह्मम् एतं विहारम् इदम् आहु दितिञ्चानुपागमा शीलवादसनेन सम्पन्नो कामेषु विनेयगेधां न हि जातु गम्बशय्यां पुनरे तीति एतेन सचेवजेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सचेवजेन न सन्तु साबुपादवा एतेन सचेवजेन सब्बे रोगा upasamentu te